Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ba ongi etorriak entzule, kantuz kantu emankizuna izango dugu gaurkoan ere, gaur larun bata, ba diska berri, berri baten bueltan mintzatzeko aukera izango dugu eta baita ere, ba jakinaraziko dizuegu eh, gaur Baionako antzokian ba izango dugula emanaldi eder bat Euskal Antikue diskaren aurkezpena eginen baita. Ba honen inguruko argibideak nahi genituelako bi gonbidatu ditugu, estudioan barrena, Enrique Solines eta Miren Zeberio, kaixo egunon. Egunon. Bai, kaixo hon. Zer moduz? Ondo, amen. Mm, oso ondo. Eh, bai. <laughs> Gusto Zuen e, proiektuaren inguruan, setasunak bildu nahiko genituzke gaur, eh, oso berezia baita, dara mazuen lana, eta mm, astapen batean, e, proiektuaren astapenera joango gineke, e, Enrique, ustut, zu izan zarela pixkatzu zendu duena, ez biloker Bai, eh. bueno, e, eh, aspaldi hori dela, ez dakit, sortzi urte bat olasin nintzen informazioa biltzen da hori, eta helburua zehat, zehat, ez baina, bueno, ideia nagusi bat baneka nola burun, eta urtek pasala eta hori, ba, ba, jungea edo hasiera ni izan nintzen eta hori taldea sortu nun ez eta hori baina bueno gero mirentzukin eh, elkarrekin nola lan dugu e, eta jungea hori mm, informazioa eta eta musika eta tekstok eta bilatzen ta eta saku baten sartzen da eta hori eta bete izan danen ba hori erabaki genuen nola lana ba, disko itxura hola edo disko baten hola jartzie eta eta eta hoi, hau inmen mm. gaude, ba, hortaz. Zizkitan, eh? Zure helburua izan da, haintzinako euskal musika, ahaztua izan den musika hori e, berreskuratzea edo errepertorio hortatik abiatzea? Bueno, e, eh, gude ikatzen geha, antzinoko musika, bueno, jo, antxiniko musika <laughs> jotzen edo, hortaz, e, eh, dekatzen dugu geure, geure denbora eta hori da, geure, geure ogibidea, geure lana, da. Mm, baina kasu hontan nahi genuke mm, errekuperatu nahi genuke hemengo ba, emengo e, eh, antxineko e, eh, irudi nagusi bat. Eta horrekin, eta edo e, hola baliatuz edo horrekin baliatuz e, ba, gaur egungo ba, geure nola baite eh, personalidade medo nortasun hori ba, finkatzeko ba, beste modu baten edo, edo pixkata hola bultzatzeko zergean edo egiten dugun mundu hontan eta leku hontan. Haren begiek dürizien izar zirela zelutik. Ejerak tutzu begiak oien esar megaria kolore turen duteria, oigaldu galdu gabe bizia. Ene amatea ikiren du, ene lehen frutia, eta nik aldiz harturen espanialako bidia. Ba, iruditzen diskako hainbat kantuan behar pieza deskubrituko ditugu, eta mm, bigarren pieza entzungo dugu orain, <laughs> perutxoren kantua. Kontatuko diguzue, piezanen... Ah, miren txun, kontatuko dugu <laughs> Miren. Bai. Bai, ba, <clears throat> perutxoren kantu hau, eh, bueno, diskan mota ezberdinetako abestia, giturri ezberdinetati bildu ditugu, batzutia gehiago eh, erritik edo bildu diren abestiak edo doinuak, ba, kasuntan doinu hau eh, dantza, dantza doinu batean oinarretzen da, eh, eta gero, askotan, karo, arkitu duguna da, badaude e, tradizio oraldean transmititu dien abestiak, hor bai mantentzen da doinua eta letra, batzutan letra ezberdinak, doinu berdin batentzat. Beste batzutan baditu gantzinako doinuak, baina ez dago letrarik, edo badaude letrak eta ez dago doinurik, hor dugu dugu hori rekreatu ez, gure bueno, garaiko iturritan eta e, bilatuz eta ikusiz, eta kombinatu ditugu ba, garaiko e, letra eta doinu desberdinak, eta, eta kasu honetan, ba, da, dantza doinu bat, antzinati datorrena, e, eta testua bada erderazko antzinako liburu batean, Eh, zela, Celestilaren tragikomedia baten edo agertzen dan bertso bat, ba, pertsonaia bat bizkaitarra edo ba, omen da, eta bizkaitarra horrek eh, abesten duen testu bat, ez da, euskera testu bat antzinakoa orduan, ba, bien arteko nasketa bat egin dugu. Uh color kantuz kantu emankizunean segitzen dugu eta gaurkoan badiska berri baten deskubritzen ari gara Euskal Antikue deitzen da diska Euskal Barroko Ansamblek eskenea talde handi bat, ez? edo lagun talde handi bat bildu zarete proiektu honen bueltan azkenean. Bai, bueno, gure taldea ba proiektuan arabera eta ba hondixegoa, txikixegoa izaten da ba ditugu beti ba, bueno, nukleoa edo beti mantentzen da nolabait eta gero ba bari honditu baiteke, edo ba proiektuaren araberaren esan bezala. Orduan, ba Euskal Antiko hontan eia esan ba dizkan 20 bat lagunek parte hartu dute. Musikaria gehiena, gero badira batzuk bai testuak errazitatzea dituztenak, ba hiru bat aktore, e, Teresa López de Muniain, Asier Hernández, eta musikari pilloa, ezta? da. Ba, iparraldetik e, eh, Maika eta Michel etxeko par, e, eh, txirura eta hotsakin. e, ba, bai, mundu tradizionaleko musikariak, eta baita mundu pixkat kulto edo, antzinako musika horren munduko musikariak, ba, leire bera saluzea, bezlari ere bai, e, ba, Dani Garai, perkusioa, Sabin Bikandi, Txistuak, e, Pablo Martín Caminero kontrabasioa, bueno, mm, musikari pio-pioa, oso onak eta eta emaitza politan ikuste. Eta instrumentu asko ere bai? Bai, e, batzuk e, antzineko musikakok, e, gitarrak, barrokok, laudeak, ba, txunak, amengo instrumentu tradizionalak eta bar, eta gero adibidez kantatzeko modua bai, ba, hori azpimarratzekoa, nola e, bueno, e, entzun daitezken ba, modu ezberdinak. Bai batzukola tradizionalagok, beste batzukola nola esan antxiniko musikan zegozkion baitu oi, edo oieta sola oinarriturik e, bat ba, entzun daitezke ba hori kantu batzuk e, bai e, kontra, kontratenor batzukin e, eta kantatzeko modua ba vibratoi gabeko kantua ordun eh badaola nas, sea, nasketa handi bat ola sentzu guztitan da aldetikan eta eta nik uste dut erakargarria eta anitza sentzu hortan e, bai mm. Ba, entzungo, e, irugarren pieza, iruditzen bazaizue, e, Sibiliaren profezia. Osondo. E, ba, kantu hau, e, e, bueno, e, Marikarben musikologak, e, bilduzun, bueno, aterazun e, arabako mendozako eh, ermita txiki batetik eta nik uste zala manuskritoa edo, edo manuskrito hoi irabilizuten beste gauza bat eola biltzeko. Orduan, bueno, normalki ola, batzutan nola aurkitzen dien musikak eta hainbat informazio, da. Eta hor dao kantu, zibila kantu bat originala ama, ama mendekua, e, eh, zibila zan e, Virginia edo, zan, nolako nolako personai bat, zan, e, bueno, kutsu religiosoa eta paganoa e, ustarturik eta eta bere bere helburua izan eh, plazaratzea do zabaltzea Jesusen mezua, ezta nola torrikoa lurra eta nola hilko dan eta bar. Ordun e, eh, Europan za egiten san eh, leku guztietan e, lengua edo hizkuntza tokiko hizkuntzaekin, kasu hontan e, Euskal Herri egiten san euskeraz, baita latinez be, e, Katalunia sola katalanez eta bar, e, eh, beharnez ez, eta bueno, e, eh, bado eredu asko eta mm, Europan zehar. Eta ohitura hori zarra zan, debekatu zan e, konzizio de e, mazai garren menden, eta hortik anola ez da berri zein, hor dune, zuertan ari gara berreskuratzen ba, gauza polit bat, hori da eskenan, e, guai egiten ari da hori berreskuratzen, gauza politak berriz aukera do parada izateko berriz entzuteko eta disfrutatzeko. Bai. E, Aintzinako musika zari gara, e, errez, errena eta barroko garaiko e, musika duzu ba, bat ba, diskara urbildu? Bai, bai. Aintzinako musika, e, izena eta nahiko, nahiko horraiten da batzutan, ez da? Hende arruntan txateola, aintzinako izena entzutean eta hori, ba, bueno, batzutan hori egiten du eta baina... E, nik uste justo kontrakoa da hor daukazula ba, aukerea eta hori ba, ba, berreskuratzeko modu biziri baten. E, izan ere eskatzen dio interpretai mm, ba, ba, eskatzen dio ba, hori... E, ba, hori jartzeko e, interpreteak bere aldetikan jarri behar dula improvisazioz baliatuz edo beste rekurso batzukin ba, jarri behar dula bere bere talentoa eta bere imaginazioa eta dana. Orduan zentzu hortan nahiko bizirik e, sortatzen da. Eta mm, antzineko musikakin gertatzen da, nik bete esaten dut, hogiarekin e, bezala, da naiz eta antzinekoa edo ja, ezaugarriak eta osagarriak antzinekoa izan, ba indika eh, legamiakin eta irinakin gertatzen den bezala, egunero jaten dugu, antxini edo aspaldi hola asmat, asmatuta, baina gaur egun oa indika nola bizitit da hola, eta disfrutatzeko moduko gauza bat. Bai, txene, eta gero, antzinako musika... E, <laughs> <laughs> esan nahi nula, esan beste gauza bat. E, da, gara, jakin bateko musika, esan daiteke ernazimendu barroko garekoa, baina baita ere, beste leku batzutan edo esaten zaio interpretazio historikoa edo da jotzeko edo interpretatzeko modu bat eta hori da ba adibidez ba barrokoan kasuan ez ba ni jotzen dut violin barrokoa edo ba Enrique gitarra barrokoa laudea diela garai hartan existitzen zien instrumentoa garai hartan existitzen zien bezala edo beintzat replika batzutan originala gutxitan ze oso garestiak ez dutendia edo replikak orduan E, ba, dibes, kasuan, ba, ez da biolin modernoan berdin-berdina antzekoa bai, baina ba, dibes, arkuak beste itxura bat du, hendik etzan desarroiatu ez gero ja emeretzigarren mendean iritsi zen bere eh, garapen handienera eta ja hortikan mantendu da ba, ezaguarri berdinekin gutxera bera. Baina gara hartan desberdina zen, abiez, ariak tripaz edo egin adia ez dian metalikoak, ba, txuntxunan, kasuan ere, txuntxunan erabiltzen dira indiken e, tripazko ariak, da? Eta horre denak ematen dio hori eta interpretatzeko modu bat, jotzeko modu bat ez dana gerora ba, romantizismotik eta datorren hori ba, vibrato asko erabiltzeko adibidez edo potentzia asko, volumen asko, baizik eta ba, vibrato gutxi, bakarrik adornu bezala, eta ari hoiek eta arku hoiek eta ematen diote ba, kolore desberdin bat, ez? Ba, gare hartako nolabait kolorea edo. Uh Ba, entzuk aldugu zortzigarren pieza. Uh urruska fandangoa? Hoi da, eh, <laughs> bueno, Euskal Herriko fandango normal bat, jota fandangoa, izena, bueno, lekun arabera ezberdina, baina, bueno, azkenian, eh, fandango jota gauza. Eh, ba, hor normalki goituta gaude eh, trikitisakin edo eh, entzuten, baina zan behar dela, mm, ba hori, trikitisa jatu baino askoz lehenago, ba hemen Euskal Herrin eta Europa oso nolako doinuk eta nolako dantzak ba, gitarrakin, bibolinakin eta hainbat instrumentokin nola jotzen ziela. Eta, bueno, badaude eredu batzuk edo ejemplo batzuk e, manuskrito batzutan eta, eta hoietan, osea, buñarreturik, ba, Mm, ba, egin dugu edo moldatu dugu garaiko instrumentu batekin, bueno, egiten zan modun, ez da? E, gitarra barroko batekin kasu hontan eta kastainola batzuken be, ez da? E, kastainolana, ba hemen, e, bueno, e, Euskal Herrin beti danik e, e, erabilizan die, eta nik uste guen garro egun nola galduin dela oituei, baina ba, oso bolita eta oso freskoak ditzei. Baitzago dugu. hogeita hiru pieza eh, dituzue sartu diskauntan eta liburu batez e, ba urniturik dago ere bai lana konta kontaiguzue nola izan den diskaren esperientzia eh, zer ba, sartu nahi izan duzuen liburuskan ere bai azarpen ugari eta hizkuntza ezberdinetan ere aurki baitaitezke azarpenak ez da? Bai, ba, gure ideia zen, musikaria geha, baina pixka bat ideia zijoan musika eta euskararen inguruan eh, bai, ez horrengatik bildu ditugu bai abestien barruan eta bai abestiez kanpo testu bezala ba, daude euskalki desberdinitako testuak eta bar ba, lazarragan eskubizkire bukoak edo txeparen euskara zauten den lehen liburukoak eta bar eta hor argi gandun, ba, nahi gendula hori bai lagundu ba, esplikazio batzuz eta eta musika bakarrik ez. Eta orduan, bueno, ba, besti bakoitzan inguruan, ba, pesatu ba, ba, bai, bere letra, nundi datorren, esplikazio txiki bat, batzutan zabalago, bestetan laburragoa. Gero proiektua buruzko, ba, filosofia, gure filosofia buruzko azalpen batzuk eta bar. Bueno, eta hori gu gendu, ba, euskeraz eta gazteleraz. Eta gero, egia esan, guke eh, gure lan hau egin gendun, bueno, gure nahi azalako eta gure gustokoa jakin gabe oso ondo gero nola argitaratuko gendun, edo guk gure kabuz, ala disketxen batek, ala, bueno, tebil ginen hor bila, eta azkenean, ba, Jordi Zabal musikari, ba, antzinako musikan munduan oso garrantzitsua eta mundu mailan oso ezaguna danak, bere Enrique eskatu zion, ba, ea diskoa antzako hitz batzuk idatziko zituen introduzio modura. Eta entzun zunean, ba, diskako besti batzuk eta entzun zituen, eta enbeste gustatu zitzaion, ba, eskaini zigula bere seioan edo aterako zula gustora. Eta orduan, ba, hau, aliabox, box, dala ba, mundu maian ez, oso ezaguna, eta ia goita urteetan zehar, zeio horretan, e, eh, bak, jordik bere taldeak, bere orkesta, koruak, bere proiektuak argitaratu izan ditu, eta orain lehenengo aldiz, ba, irikidu berea ez dan eh, talde eta proiektu batera, bere zeioa, ez hori izan da lehenengo talde Euskal Barroak eta proiektu hau. Eta orduan horrek eman digu aukera, ba, liburu euskara hori azalpen guztiak eta dibidez, ba, euskera eta da gain, ba, e, inglesez, alemanieraz, italieraz, eta bar, ba, agitaratu izateko. Eta gainera, ba, mundu mailan ba, ialeku guztietan eskuragarri izateko diska. Eta gutzako, ba, oso. Eta ikusi dut ere bai, dokumental bat eh, egin duzuela. Bai, bai. gaur egun eh, diska bat eh, argitaratzean eta hori beti derri e, bideo bat egin behar dezuela ba, soporte bezala, ezta? Azkenia nola interneten eta indea indea hori ikusi nahi du, ezta? Eta egin dugu dokumental txiki bat oso polita dana ganera, e, alkizako lete baserrian, Eta hor, bueno, asaltzen geha ba, bakoitza bere iritza emoten eta botatzen eta, eta nik nahiko, nahiko polita gertu zaigula. Eh? eh kontzeptu nagusi batzuz e, eh, mm, jarri ditugu ormai gainen zer dan eh, geure helburua zeintzu die geure gurak eta munduntan <laughs> e, eh, ondo mm, bizial izateko edo saiatzeko mintzat bizitzen eta bai oso politagia izan bai eta bideoa badibidez interneten ba, euskal antikoa edo bilatu ezkero, ba, zinek ikusi ezake amagost bat minutu irauten du, eta badago euskeraz, bai gaztelerazko azpitituluekin, frantzertzertze azpititulu bai, eta inglesezkoekin bai, osake. Ba, aurrera segi dezagun eta entzungo dugu orain, eh, musika herrikoia noinarrituta e, eh, kontrapaz. Bai. Garaziko heria benedikada dila Euskarari eman dio behar duien tornuia Bertze jendek uste zuten ezin eskriba zaiteien orain dute porogatu engainatu zirela Euskara jalgi adi, jalgi adi mundura Euskara jalgi adi, jalgi adi mundura Lenguaietan ointzen estimatze gutitan Horai aldizik behar duk horia orotan Euskara jalgi di, mundu guzira. Euskara jalgi di, mundu guzira. Horain da jo ego maiz imprimitu bagerik, hien goitik ebiliren mundu guzietarik. Euskara jalgi adi, jalgi adi dantzara, Euskara jalgi adi, jalgia zara. Eta aurrera eginez, e, ba, zuzenekora begira jarriko gara, ez da? Gaur esan dugu larun bata, baiunako antzokian egongo zaretela, ez da ginek, hainbeste zareten taldean, e, eh, zuzenekoi begira e, nola moldatzen zareten, zaila izan bar baita, ez da? Bai. Ba, kon, kontzertun eda lekun ba, moldatzen gea, kasu hontan gaur justu entzun dezuen kontrapasa bueno, kasu honetan etxeko parrekoa Michelek eh, ITU kantatzeu E, baina gaur eh, bere ordez, da naitekela ordez, ez bueno, beste artista bat etorriko da, ze bera jun bardu beste loku batea, eta ordun e, izango da, Misa Misel Bedasagar, joten eta kantatzen. Eta, eta bai, gaur izango ea amar bat lagun, holtzan, Eh, hain dela gitxe egin genduela formazio berakin eh, Polonian kontzertua, eta oso polita, oso, oso ez, erakarria eta bai, gertu zen, eta da oskurtatu zitzaien, da, da gaur hori, e, izango die abeslari batzuk, mm, Daniel Karnovit, eta bar, bueno, polifoni aldetikan, e, bai ustartzeko musika religiosoa, herriko musika, e, eh, mm, garaik, e, eh, erranzumendukua eta barroko garaiko, bueno, tarte hortako musika, eta oso oso polita da, e, ea jende animatzen da, juten da, da juteko horrega ikuntzutea eta ikustea, eta Ba, eta instrumentu dago kienez, ba, ezen da, perkusioan Dani Garai, kontrabasuan Lerman Nieves, Sabin Bikandi, ba, eh, Txistua, Alboka, Gaita, e, eh, Amixel Beda Xagar, Txirulan, Enrique e, Gitarran eta Laudean eta, eta ni e, Marrokoan. Eta gero ba, beslariak elei bai. saluzte, eta Polifonia Aldetik Daniele Karnoit. Mari Blasko. Eta Jorge Juan Morata. Bai. E bide, bidei asko egin dituzu, diska honen aurkezten edo kontzertu ba, <clears throat> asko? Ba, ahi galanien egia zan, eta indegu ja, bueno, aurkezpen asan e, eh, fonfroa, oin arbon ondun nabadia baten, gero e, Polonian, egin dela hitz dugu egia zan, baina, bueno, ahi kontzertu asko ateratzen, E, hain nengo baionan, gero ingo dugu korrespan eh? Bilbon urtarrien, kursalene bai urtarrien, Gero Amerikan segurazki hoi e, edo kontzertu batzuk, Urren urtea begira bai Bilbon. Bizarran, bai, adia, bai, bizarran, eh, bai, bai, bai, Frantzian bai. segurazki beste jaialdi bai, baten. Osa, Euskal Herritik kanpo egia esan haidia da deika edo deitzen da joteko da hori, eta bai, arritzekoa da, gutzatek egiazan, placer bada jutea horrea, horrea hola da gure proiektua eta gustatzen zaigun, eta maite egun musika hau jotzea, eta egiazan, harrera, bikea harrea dala, eh, jendea gustatzen zaion, eta mm, o sea, ez bakarriko la musika, bizik eta hitza eta dana, ez da, errakarria egiten zaie, eta, eta da ikuste daukera bat daukagula, edo, honek ez nahi du, aia, ba, Euskal Herriko, kultura, ba beste aukera bat daukagula la mundua zabaltzeko, ezta edo edo etxeparrek izan zuen bezala, mundua hori zabatzeko, eta hola igea, boste une urte eta gero. <laughs> Argizagi edera argi egidezu Horaino bide luzean joan behar nuzu Jauntan kausitu Haren bortara ino argi egidazu Lotara ziradea lozale politia Lotara ziradea ez bazira sogin da eta egiaz mintza oizare dera zura maote denez ora inolotera bezena frango Iza xerman Zuretan etako Juez gidela gizan the itzuli eder bat egin dugu. E, zuen musika entzuten segituko du hemen. E, eh, baionako antzokira hurbiltza ere gomita zabalduko ba. noski merezi baitu. Eta gure gaurko osora saldiaren bururatzeko pieza bat aukeratu diguzue, kanzionero de palazio hori da. Bai, jantzu janto. Bai, minitu oso ondo daki zertan di da. Bai, ba, jantzu janto, jantzu janto edo, da besti bat kanzionero de palazio ba, ma bost, mendeko kantu bilduma baten jasota da ona, eta ba, itza, ba, dirudi, bueno, ikusten da argi, euskera izan behar dula, naiz eta ezan ulergarria, segurazki, ba, ura transkribituzun kopista batek edo, ba, etzeki euskeraz eta euskalo, ba, edo zer idatzi edo. Eta, ba, hori da, pixkat enigmatikoa ez, letra. E, doinua eta oso polita da, irua gotxetara abesti bada, ba, kanzinero honetan, badira eundaka abesti, eta bitako hau da nola baita euskeraz dagoen bakarra, eta gero badago beste, beste zatitxo bat ere bai ez, beste abesti batena. Eta, bueno, oso abesti polita da, eta espero dugu zuen guztuko izatea. Ba, eta nik eskertzen dizuet, egun aurbildu izan da, Zuei, eskerrak. Zuei, goza ezazuela, garko kontzertua. Ba, eskerrak asko. Zanungi. Jo. Jantzu, janto dego de garzigorreta Jantzu, janto dego de garzigorra Jantzu, janto dego de garzigorreta Jantzu, de Jantzu, janto dego de garzigorra Arrecha su gezugabian le Fari Maria Roche Rocha, da mora enkantar Es Esnakian harta jona, pordu gurgurengoa do pasa Ochoa, do jaroa, vero Vero, veroa, Veroa, vero de Goa. Kantuz Kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.